Պատարայի մտակայքում գործում է մարզիկների հանգստյան ճամբար։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական վարկագիծը։ Հակառակորդը սկսել է հաջախակի խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունը կառուցողական փոխգործակցության արդյունք է։ Շամյանի շրջանը գրավիչ է դառնում զբոսաշրջիկների համար։ Մարսելում է Երևանի քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը։ Արագիլ վերարտադրողական բժշկության աջակցության հիմնադրամը գործնեություն է ծավալել նաև Արցախում։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 14-ին այցելել է Ասկերանի շրջանի Պատարագյուղի մոտակայքում տեղակայված ԼՂՀ սպորտային զբոսաշրջության ֆեդերացիայի եւ ապագա սերունդներ հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ամառային ճամբար եւ հանդիպել այնտեղ իրենց հանգիստն անցկացնող մարզիկների եւ երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացիչների հետ։ Բակո Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ Արցախում նմանատիպ ճամբարների կազմակերպումը դարձել է ավանդ ավանդական, ինչը իր ուրույն դերն ունի ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, այնպես էլ զբոսաշրջության զարգացման գործում։ Երեք տեղի է ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը, որը վարում էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ինչպես տեղեկի կառավարության կառուցվածքը ենթարկվել է փոփոխության նոր կառուցվածքով կառավարության անդրանիկ նիստը կայացել է 3, որի օրակարգում նաև պետական կառավարչական մի շարք կառույցների կանոնադրության հարցներ։ Օրակարգում առաջինը ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը հաստատելու հարցներ։ Այն ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Ֆինանսների նախարարությունից առանձնացվել է էկոնոմիկայի ոլորտը, իսկ հարկային ոլորտը անցել է ֆինանսների նախարարության կազմ։ Անդորում ֆինանսների նախարարությունում ստեղծվել են նոր վարչություններ՝ բյուջետային, գազམ་ակերպական, հսկողական եւ եկամուտների հաշվառման, օպերատիվ հետախուզության եւ խոշոր հարկ վճարողների վարչություն։ Անորոշ է առայժմ գանձապետական համակարգի ճակատագիրը ունեն խնդիրներ համայնքների սպասարկումը իրականացնելու, այսինքն ամբողջական իրականացնելու համար մենք աշխատանքներ իրականացնում երևի 1-2 ամիս գանձապետական համակարգի ճակատագիրի վերջնական կորոշի Նշենք նաև, որ օպտիմալացման արդյունքում գերատեսչությունում 25-ից 30 հաստիք է կրճատվել, որի արդյունքում այս տարվա բյուջեի համար կտնտեսվի 40-ից 60 միլիոն դրամ։ Կառավարության կառուցվածքում նոր մարմին է էկոնոմիկայի նախարարությունը, որը կղեկավարի նախկին գյուղնախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը որի մեջ ներառված են էկոնոմիկայի, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, զբոսաշրջության, քաղաքացիական ավիացիայի, բնակավարների խնդիրները։ Այս բոլոր կառույցների միավորման արդյունքում կրճատվում է 20 հաստիկ եւ ամսական խնայված դրամական միջոցները կազմում են 4.3 միլիոն դրամ։ Հաստատելով նոր մարմինների կանոնադրությունները եւ աշխատակազմերի կառուցվածքը, գործադիրն անցել է օրակարգային այլ հարցերի քննարկմանը։ Առողջապահության փոխնախարար Զոյա Լազարյանի ներկայացրած հարցերից մեկը կառավարության որոշման մեջ փոփոխության, իսկ մյուսը թմրամիջոցների արտադրության, արտահանման եւ ներմուծման կամ մեծացած խարևտրի իրականացման լիցենզիայի կարգի վերաբերյալ էր, որով մասնավորապես թույլատրվում է Ընտանեկան ստոմատոլոգիական ծառայության թույլտվության սահմանում, որը կնպաստի գյուղական ազգաբնակության նմատուցվող ստոմատոլոգիական ծառայության զարգացմանը եւ ապահովմանը։ Գործադիրը լսել եւ հավանության արժանացրել նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանի ներկայացրած հարցը զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա ապարքիվավճարները սահմանելու կարգի եւ ապարքիվավճարին առնչվող այլ հարցերի մասին։ Օրենքով հստակեցվել եւ բարձեցվել են զոհված եւ մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին ամենամսյա ապակյավաճար նշանակելու պայմանները, ինչպես նաեւ սահմանվել է, որ անկախ կենսաթոշակառուի դիմելու զոհված կամ մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամին մինչեւ 2012 թվականի հունվարի 1-ը նշանակված կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի փոխարեն նշանակվում եւ վճարվում է ապակյավա վճար։ Եթե նա ստանում է նաեւ տարիքային աշխատանքային կամ հաշվանդամության աշխատանքային, ինչպես նաև ծերության սոցիալական կամ հաշվանդամության սոցիալական կենսաթոշակներ։ Կառավարությունը քննարկել եւ հավանության առանցրել նաև կրթության եւ գյուղատնտեսության ոլորտներից արտակարգ իրավիճակների եւ ոստիկանության համակարգերից ներկայացված հարցերը։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Ի դարբերություն նախորդ օրերի հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվ կերպով խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրաձգային զինատեսակներից բացի հուլիսի 14-ին հարավային ուղությամբ կիրառելով նաև 60 մմ-անոց mm ականանդետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտ անհրաժեշտության դեպքում։ Հավատարիմ մնալով իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը եւ շարունակելով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ողջ երկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումները, ադրբեջանական կողմը երեք հանդես է եկել հերթական ապատեղեկատվությամբ Մասնավորապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը մեղադրելով հայկական կողմին խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծման մեջ հայտարարել է, թե այն տարածքները, որոնք անհասանելի են հրաձգային զինատեսակների համար, գնդակոծման կենթարկվեն խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը իրազեկում է, որ հայկական կողմը երբեք հանդես չի գալիս հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման նախահարձակի դերում։ Դրանում համոզվելու համար Ղարաբաղյան կողմը իր պատրաստակամությունն է հայտնում միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ տեղում անցկացնել դիտարկում եւ բարձել իրական ճշմարտությունը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հայկական բնակավայրերի եւ ռազմական օբյեկտների վրա խոշոր զինատեսակներից կրակ բացելու մասին հայտարարությանը, ապա Արցախի զինված ուժերի հրամանատարությունը հավաստիացնում է, որ նման զարգացումների դեպքում պատասխանը լինելու է անհամարժեք եւ անդառնալի կորուստներով ԼՂ-ի։ Միաժամանակ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ առաջնագծում ստեղծված լարվածության ողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է ադրբեջանական կողմի վրա։ Իրանի եւ Վեցիակի միջև համաձայնությունը խոսում է կառուցողական փոխգործակցության մասին։ Թվիթերում գրել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այսօր Իրանի եւ համաշխարհային 6 դերությունների միջև համաձայնագիրը պատմական իրադարձություն է մեր երկրի համար։ Իսկ դրա ստորագրման ամսաթիվը հավերժ կմնա Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ, ազգին հղացիր հերոստաուղերձում հայտարարել է Ռոհանին։ Նա մեծ ձերբերում է համարում այն փաստը, որ Իրանը եւ Վեցիակը կարողանան գտնել բարթագույն հարցերի շուրջ համաձայնություն Նրա խոսքով համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը դա անցած ուղու մի մասն է։ Պարտավորությունների իրականացման պատրաստակամության իրական փորձությունն այն ամսաթիվն է, որից կսկսվի համատեղ համալիր ծրագրի գործողության իրականացումը, ասել է Իրանի նախագահը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ եթե չլիներ վեցյակի մյուս անդամների հետ գործելու Ռուսաստանի ցանկությունը, իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության հասնել չէր հաջողվի։ Մենք չէինք հասնի այդ համաձայնության, եթե Ռուսաստանը չցանկանար գործել մեր եւ վեցյակի մյուս անդամների հետ միասին, ասել է Օբաման։ Նրա խոսքով Պուտինի հետ հերրախոսազրույցը, որը կայացել է մի քանի շաբաթ առաջ, ողջորել է իրեն, քանի որ նա զգացել է, որ ռուսական կառավարությունը տեսնում է, ինչպես է Ասադի ռեժիմը կորցնում իշխանությունը, ինչն էլ հնարավորություններ է տալիս սկսել լուրջ քննարկում։ Հուլիսի 12-ից 16-ը պաշտոնական այցով Մարսելում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Մարսելի գործընկերոջ քաղաքապետ Ժան-Կլոդ Գոդենի հետ։ Հանդիպանը ներկայ է եղել նաև աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը։ Ողջունելով Երևանի քաղաքապետին Շան Կլոդ Գոդենը նշել է, որ երկու երկ քաղաքների հարաբերությունների հետագա զարգացմանը մեծապես կնպաստեն նաև այս օրերի պաշտոնական այցն ու դրա շրջանակում ձեռբերված պայմանավորվածությունները։ Երևանի եւ Մարսելի համագործակցությունը դիտարկելով հայ-ֆրանսիական ներկայիս ամուր եւ ջերմ հարաբերությունների համապատկերում Մարսելի քաղաքապետ Վարչապետը ընդգծել է, որ երկու քաղաքների համագործակցությունը այդ տեսանկյունից եւս պետք է լինի համարժեք եւ համակողմանյորեն ընդգրկուն։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավերի եւ ջերմ ընդունելության համար Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանն իր հերթին ընդգծելով հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների ներկա բարձր մակարդակը կարևորել է Երևանի ու Մարսելի միջև բարեկամական եւ գործընկերային հարաբերությունների զարգացումը, որոնք հիմնված են երկու երկրների եւ ժողովուրդների բարեկամության վրա։ Քաղաքապետը նաև նկատել է, որ երկու քաղաքների միջև 2013 թվականին ստորագրված համագործակցության համաձայնագիրը վերջնագիրը նոր էջ է բացել գործընկերային հարաբերությունների տասնամյակների պատմության մեջ։ Հանդիպան ավարտին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Մարսելի քաղաքապետ Ժան-Կլոդ Գոդենին եւ Շարլ Ազնավուրին հրավիրել է մասնակցելու Էրեբունի Երևան 2797 տոնակատարությանը։ Իսրայելի խորհրդարանի խոսնակ Յուլի Էնդերշտեյնը սպասում է, որ կոալիցիան եւ ընդդիմությունը կմիավորվին եւ կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Էնդերշտայնը հույս է հայտնել, որ քնեսետը պաշտոնապես կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Նրա խոսքով ճանաչումը ոչ մի կապ չունի Թուրքիայի հետ, մկանների պայքարի հետ։ Դրանից բացի այդ քայլը համաձայնեցված չէ կառավարության հետ նշել է խոսնակը։ Հայերը մեր ամենամեծ ընկերները չեն։ Նրանք երբեք մակում մեսեր չեն քվյարկում։ Ես փոխադարձ ոչինչ չեմ սպասում։ Սա քաղաքական որոշում չէ, հավելել է նա. Արագիլ վերարտադրողական բժշկության աջակցության հիմնադրամը գործնեություն է ծավալել նաև Արցախում, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Այսօր Ստեփանակերտի ծննդատանը տոն էր։ Արագիլ վերարտադրողական բժշկության աջակցության հիմնադրամի հովանավորությամբ 100 եւ 101-րդ բալիկները ծնվեցին Արցախում։ Տոնական միջոցառմանը ներկային Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, Հայաստանի եւ Արցախի առողջապահության նախարարները, բժշկական կենտրոնների ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Արագիլ հիմնադրամի բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում այսօր կա 350 ընտանիք, որոնք գտնվում են սպասման փուլում։ Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը վստահ է, որ վերարտադրողական առողջության զարգացումը պետք է խթանի մեր հանրապետությունում անպտղության խնդրի լուծմանը։ Երբ որ Ռենե Ֆրիդմանը մեզ առաջարկեց այս նախագիծը, շատերի չէին հավատում, նաև ես, որ կգա մի օր եւ կծնվի 100-երորդ արագիլի բալիկը, բայց տեսեք, որ արդեն 100 բալիկ ունենք, Գառնանը կծնվեն եւս 150 ու այս փուլով մենք ունենանք 250 բալիկ։ Ու սա կլինի արագիլի պատասխան բոլոր Էրդոգաններին։ Մենք ունենք նաև 600 զույգ ընտանիք, որոնք սրտ շատատրոպ սպասում են այն օրվան, երբ մեկը իրենց կասի, որ դուք եք բալիկ ունենալու։ Ուզում եմ դիմեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, օգնել մեզ, որպիսի այդ զույգերի, այդ ընտանիքների շարանը ավելանա։ Արագիլ բարեգործական հիմնադրամը գործում է 2011 թվականից Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Աննա Ղուկասյան այսօր Դպրոցականներն ամառային հանգիստնաց են գացնում ճամբարներում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Ասկերանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Դպրոցականների ամառային հանգիստն աստնավետ կազմակերպելու եւ այն բովանդակալից դարձնելու նպատակով Ասկերանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության աջակցությամբ կազմակերպում է ամենամսյա դպրոցական ճամփարներ Արցախում եւ Հայաստանում։ Ներկայում ուսումնական տարին բարձրարարչադիմությամբ ավարտած զինծառայողների 11 երեխա իրենց համարային 10-օրյա հանգիստ են անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության Ծաղկաձոր քաղաքում։ Շրջանի բազմազավակ եւ սակավակարող ընտանիքների 20 երեխա ամառային ճամփան անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Հանքավանի առողջարանում։ Ասկերյանի շրջանի դպրոցականների համար այն հանգիստը կազմակերպելու նպատակով շրջենտրոնում գործող հայ ավետարանչական ընկերակցության գրասենյակը եւս ճամփար է կազմակերպել Շուշի քաղաքում։ Ներկայում 19 երեխա իրենց ակտիվ հանգիստ են անցկացնում հայոց հինավուրց մայրաքաղաքում։ Հուլիսի 17-ից կրթության նախարարության եւ հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպության փոխհամագործակցությամբ կմեկնարկի սկաուտական ճամփարը, որին մասնակցելու են նաեւ մեր շրջանի երեխաները։ Այն կընթանա 3 փուլով եւ կտևի մինչեւ օգոստոսի 17-ը։ Ճամփարները երեխաներին հնարավորություն են տալիս անվտանգության ապահովության պայմաններում եւ բարենպաստ միջավայրում ինքնուրույնություն ձեռք բերել եւ առավել հասուն եւ անկախ զգալ իրենց քան տանը։ Ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր ճամփարի հիմնական նպատակը երեխաների ակտիվ հանգստի ապահովումն է, ինչպես նաև նրանց կրթական, մշակութային եւ մարզական կարողությունների զարգացումը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շահումյանի շրջանը գրավիչ է դառնում զբոսաշրջիկների համար։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Պատմամշակութային հուշարձաններով հարուստ Շահումյանի շրջանը տարեկան բազմաթիվ այցելուներ է ունենում թե Արցախի հանրապետությունից ու Հայաստանի հանրապետությունից, թե արտերկրից։ Բացի պատմամշակութային հուշարձանները Խարվաճառն զբոսաշրջիկների համար հատկապես ամրան է, գրավիչ է դարձնում Տակ ջուր անվամբ հայտնի գեյզերը։ Այս տարի Տակ ջուր կոչվող տարածքը բարեկարգվում է եւ ավելի հարմարավետ է դառնում այցելուների համար։ Օրերս այնտեղ տեղադրվել է 4 տաղավար, 2 հանդերձարան եւ 2 բաղնիկ։ Երկու զուգարանները տեղափոխվել են տարածք, առաջիկայում կտեղադրվեն։ Տարածքի բարեկարգման նախաձեռնությունը պատկանում է Արցախի հերոս ազատամարտիկ Շահեն Մեղրյանի որդուն Զինավոր Մեղրյանին։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Խարվաճարի քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանը, ներդրումը կատարվել է առանց որևէ եկամտի ակնկալիքի, սա պարզապես նվեր է տարածքի բնակչությանն ու տարածք այցելող հյուրերին։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց քաղաքապետը, տարածքի բարեկարգումն այսքանով չի ավարտվի։ Գեյզերի ավազանն ու աստիճանները քանդվել են, առաջիկայում դրանք կվերականգնվեն, տարածքը կմաքրվի, կտեղադրվեն աղբամաններ։ Ընթացքում կկառուցվի նաև կացարան եւ տարածքում մշտական աշխատող կլինի, ով կհետևի տարածքի մաքրությանն ու տեղակայված գույքի անվտանգությանը, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ իր սեփական միջոցներով տարածքում հուշախտյուր կտեղադրվի։ Քաղաքի երիտասարդները խոստացել են օգնել աշխատանքներին։ Նախատեսվում է նաև քեմփինգի տեղ առանձնացնել, որպեսզի ցանկացողները կարողանան այստեղ մնալ իրենց վրաններով։ Քաղաքապետի խոսքով ԼՂՀ վարչապետ Արա Հարությունյանը տարածքի համար տրանսֆորմատոր կտրամադրի, ինչի շնորհիվ կլուծվի նաև լուսավորության հարցը։ Կարծում եմ, ամեն տարի մի բան ավելացնելով տարածքը նորմալ հանգստի գոտի կդառնա, նշեց Ռոլանդ Այդինյանն ու հավելեց, որ երբ տարածքում մշտական աշխատակից լինի, կկազմվի այցելուների տարեկան վիճակագրություն, Տեղեկացնենք, որ Գեյզերը Խարվաճար քաղաքից հեռու է 10 կիլոմետր տեղակայված է Խարվաճարից դեպի հարավ-արևմուտք, դեպի հանքային ջրեր տանող ճանապարհը գրունտային է, Թարթարգետի երկայնքով անցնող ճանապարհի բնությունը շքեղ է, բացի առատ բուսականությունը այստեղ կարելի է տեսնել նաև քարերի սիմֆոնիա կոչվող բնական հրաշալիքը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն ավարտվեց։